Errobiaturiko kantonamendu berriak amar errek ondatzen ditu. Hiriburuko lehengo kantonamendu osoa, hortan baitira lehuntze, mugere, hiriburu, urketa eta franka, Bidaxuneko hiru erri horiek baitira bardoze, gixune eta samatxe, eta bastira kantonamendu zaharreko biga, beskoitze eta ahurti. Horotarat, hoi talaumila mila eta irueun bat biztanle, Jenden kopurua emendatzen ari da beti, euneko seikakotx irutaz, azken bosturteetan, baina progresio azkarrena beskoitze eta aurti aldian, hor euneko amarekoa baita. Eta tipiena aldiz, hiriburu aldian, erren behar da, haintzinagoko urtetan izan zela hor emendatze biziki azkarra. Populazioa gaztea da horohar, euna indako ogoita laua baita, ogoi urte baino gazteagokoa, ustaritze errobi bezalatzu. Aldiz, irutan oita bost urtetik goitikoak, eguneko amaseikakotx bost dira bakarrik. Enpleguen aldetika, erran behar da laborantxak eguneko laukakotxe bosteko eina duela bakarrik, bainan, hor desberdintasunak badira errien artian. Laborantxak pizu handia du, oreino, bardoze aldean euneko emezortzi, barnek aldean bezala. Industria eta eraikuntzan aldetik eguna indako ogoita zazpi dira hortan lanianari, iriburu aldian industriak beherakada bat oraino ezagutu duela azken urteetan. Eta serbitzuetan, ernai baitu bai komertzio, administrazio, osagarri zailan eta beste dira jende gehienak lanenari eunaindako irutan oita hamar horre progresio bat izanki. Hauta gehien aldetik, sei bikote presentatzen dira. Orain hartinoko kontseilaria zen alen herriak eskoleria baien izenean, UNP-ko zerrenda bat, bestia zentrista, eskuin mutura ere hor da, baita ere eskerra batua sozialista eta berdeekin, eta fronde Maider Beotegi eta Sebastian Duprat dira forzo zantkatra zentristen ordezkariak, Maider Beotegi bardozeko lehen atxuanta eta bidaxuneko herri elkaragoko presidenta izankik presentatzen ditu bere baloreak. sur euh, le canton de Nivadour, euh, puisque notre canton a été coupé en deux, et j'ai tout simplement choisi de continuer à porter euh, ces mêmes valeurs du, du centrisme sur ce nouveau canton Nivadour. Je pense évidemment au transport, qu'il soit scolaire ou au transport des personnes qui ont besoin de se déplacer sur un canton ici qui est quand même assez rural et très étendu. Je pense aussi à la gestion des collèges, à la fois les collèges publics et le financement des collèges privés, qu'ils soient confessionnels ou non confessionnels. Voilà, un certain nombre de dossiers fondamentaux. Garrabiak aipatzen baititugu, biztan dena aipagai nagusi bat ere da eskualde hortan LGV edo abiadura hondiko trenbidea eta horra zer dion hori buruz alen irriartek. Ez direra linea berriak ideki behar, bainan oraiko trenbideak antolatu behar direra aglomerazioen ingurien direnak, bai martxan zizen eta bain jenden ekarazteko arrapostu hori iman behar dira eta ez eh, trenbide berririk pasatu eskualeritik. Ikus mole berdintzua ere haintzinatzen du tibopatiaz berdeak, naiz Euh, on va défendre euh, la LGV que nous, on ne veut pas telle qu'elle nous est présentée. Euh, on est pour une LGV qui passerait sur les voies existantes dans les rénovants mais pas défigurer le paysage et l'environnement euh, avec une LGV euh, qui serait coûteuse et inutile. alderdiaren beste den Sansonek ere aipatzen dauku aldatuko den emazten tokia. Ce n'est pas qu'une seule personne qui va être élue, mais ça sera deux personnes et euh, c'est même très bien puisque c'est la complémentarité. Donc oui, c'est un nouvel enjeu, nouvelle nouvelle perspective et puis bah c'est un magnifique challenge. Azkenik, horra zer dioten nautagai ezberdinek eskualeriko instituzio berriari buruz. Ezkerreko ordezkoa den Tibo patiazekin hasten gira. Donc on va défendre tout ce qui est possible de défendre. On sait pas on sait pas qu'est-ce qu'on va pouvoir euh, en tirer mais euh, défendre au moins une, euh, quelque chose qui représente vraiment une entité Pays Basque. Maider Beotegi zentrista eta ondotik Alain Herriar. Euh, ben, active dans la démarche. Hein. Vous savez que le Conseil des élus a lancé euh, une étude, de prospection, etc. Et je pense que ça va nous aider à, nous positionner. Et en plus, ça nous permet de travailler tous ensemble. Et ça, c'est indispensable d'être tous autour de la table. Donc, euh, j'attends beaucoup de ce rendu d'étude, sachant qu'on est proactif dedans, pour voir quel est le chemin idéal pour l'intérêt, au final, évidemment, de nos administrés. eskolegiko instituzionea erri elkargo bakar bat behar eskoa dela eskolegia indako. Kompetentzia bereziak, eh, garraioak, ekonomia, eskual kultura, etxe bizitza, kompetentzia horiek eskolegiak eh, behar ditu. Eh, ezagutia izaiteko, menan gure esku hartu behar ditugu kompetentzia horiek beharrer harrapostu bat emaiteko.